Surat Ashura imeteremka maka. Hii ni sura ya maka na idadi ya aya zake ni 53 na imeitwa Ashura yaani kushauriana kwa sababu inavyoongoza waumini waendeshe mambo ya jamii zao kwa kushauriana ili ipatikane haki na uthibiti wa adilifu. Na sura hii imekusanya mambo mengi ya dini na hoja za itikadi. Imefungua sura kwa kuisifu Qur'ani yenyewe kwa kuwa ni wahi yani ufunuo uliotoka kwa Mwenyezi Mungu itakayorudisha matusi ya makafiri na ikashughulikia kumpoza mtume sallallahu alaihi wasallam na tena baada ya hayo ikaingilia kuthibitisha uweza wa Mwenyezi Mungu aliyeteremsha Qur'an na ukatukuka utawala wake na ikaeleza kukanya kwa baadhi ya watu juu ya kuwa hoja zake ziwazi zinazoonyesha kuwa haya yanatoka kwa Mwenyezi Mungu kwa kubainisha hitilafu zao katika kufahamu haki. Na baada yake sura hii ikatilia mkazo uweza wa Mwenyezi Mungu mtukufu juu ya kila kitu. Kisha ikathibitisha kuwa msingi wa sharia ni mmoja na ikaashiria kuwa wapo wanaokufuru juu ya hivyo. Hali kadhalika imeashiria kuwa vitabu vyote vya mbinguni vinaongoza kwendea haki. Na sura imelaani shirki ya washirikina na kuhitalifiana kwao katika kuhimiza kiama kwa maskhara na ikatoa uongozi kwa wafuasi wake wawalinganie watu kwenye dini kama ilivyoeleza ubora wa upole wa Mwenyezi Mungu kwa waja wake na sura hii imehadharisha kuzama katika kuiwania dunia tu peke yake na ikabainisha uovu wa hali ya makafiri na wema wa hali ya waumini katika akhera na sura ikawalaumu wale waliomkadhibisha mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam kwa kumwambia kaizua Qur'an hali wao wameshindwa hata kuleta sura moja tu mfano wake. Kisha ikatangaza kuwa Mwenyezi Mungu ameikubali toba ya waumini na ikatangaza hikma ya kuzigawa riziki kwa watu kwa mpango wa hikma. Hawakuwa wote matajiri kwa kuchelea wasipande jeuri wala wasiwe wote mafakiri wakateketea bali amewakunjulia baadhi na amewadhikisha wengine na akadhihirisha baraka za mvua na dalili za uwezo wa Mwenyezi Mungu kwa jambo hili na kwamba masaibu ya dunia ni kwa sababu ya maasi kisha subhanahu akakariri kwa njia nyingine hali za waumini na wanaokadhibisha kwa akhera na madhila yatayowapata wanaokadhibisha na akataka wafanye haraka kuitikia wito wa Mwenyezi Mungu kabla uhai haujakata fursa ya kutenda. Kadhalika, sura imeshughulika kumpoza mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam na kubainisha uweza wake subhanahu kumtunukia amtakaye watoto wa kike na wa kiume mwinginewe na mchanganyiko kwa watatu na kumnyima kabisa wanne kisha sura ikataja njia za Mwenyezi Mungu kusema na manabii wake na ikahitimisha kwa kubainisha njia ya haki iliyonyoka ambayo inayopasa kuifuata. Bismillahirrahmanirrahim. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma mwenye kurehemu. Hamim. Ain sin qaf kadhalika yuhi ilayka wa ila alladhina min qablika Allahu alazizu alhakim hivi ndivyo Mwenyezi Mungu mwenye nguvu na mwenye hikma anavyokuletea wahi wewe na walio kabla yako lahu ma fi samawati wa ma fi al ardi wa huwa al aliyyu al azim Ni vyake viliomo mbinguni na viliomo katika ardhi. Na yeye ndiye mtukufu mkuu. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم Zinakaribia mbingu kupasuka juu huko na malaika wakimtakasa Mola wao mlezi na kumhimidi na wakiwaombea maghfira waliomo kwenye ardhi ama hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kusamehe mwenye kurehemu. Walladhina ittakhadhu min dunihi awliya Allahu hafidhun alayhim wama anta alayhim biwakil. Na wale waliowafanya walinzi wengine badala yake yeye Mwenyezi Mungu ni mwangalizi juu yao wala wewe si wakili juu yao wakadhalika auhaina ilayka qur'anan arabiyyan litunzira ummal qura wa man hawlaha لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير na namna hivi tumekufunulia Qur'an kwa Kiarabu ili waonye watu wa mama wa miji na walio pembezoni mwake na uhadharishe na siku ya mkutano haina shaka hiyo kundi moja litakuwa peponi na kundi jingine motoni walau shaa Allah laj'alahum ummatan wahidatan walakin yudkhilu man yashaa fi rahmatihi والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير Na Mwenyezi Mungu angelipenda angewafanya wote umma mmoja, lakini anamuingiza katika rehema yake amtakaye na wenye kudhulumu hawana mlinzi wala msaidizi. Amittakhadhu min dunihi awliya فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير au wamechukua walinzi wengine badala yake lakini Mwenyezi Mungu ndiye mlinzi hasa na yeye ndiye anayehuisha wafu na yeye ndiye mweza wa kila kitu. Wa makhtalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah dhalikum Allah rabbi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib, na mkihitalifiana katika jambo lolote, basi hukumu yake iko kwa Mwenyezi Mungu huyo Mwenyezi Mungu ndiye Mola wangu mlezi ninayemtegemea na kwake yeye narejea فاطر السماوات والارض جعل لكم من انفسكم ازواجا ومن الانعام ازواجا يذرأكم فيه laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Yeye ndiye muumba mbingu na ardhi. Amekujaalieni mke na mume katika nafsi zenu na katika nyama hoa dume na jike. Anakuzidishieni namna hii. Hapana kitu kama mfano wake naye ni mwenye kusikia mwenye kuona. Lahu maqalidus samawati wal ardh yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir innahu bikulli shay'in alim yeye ndiye mwenye funguo za mbingu na ardhi humkunjulia riziki amtakaye na humpimia amtakaye Hakika yeye ni mjuzi wa kila kitu. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب amekuamrisheni dini ile ile aliyomuusia Nuhu na tuliyokufunulia wewe na tuliowahusia Ibrahim na Musa na Isa kwamba shikeni dini wala msifarikiane kwayo ni magumu kwa washirikina hayo unayowaitia Mwenyezi Mungu humteua kwake amtakaye na wa kwake aelekeaye wama tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب الغيب na hawakufarikiana ila baada ya kuwajia elimu kwa sababu ya husda iliyokuwa baina yao na lau kuwa haikwisha tangulia kauli kutoka kwa Mola wako mlezi ya kuakhirisha mpaka muda maalum basi bila shaka pangelihukumiwa baina yao Na hakika waliorithishwa kitabu baada yao wanakitilia shaka inayowahangaisha. Falidhalika fad'u wastaqim kama umirta wala tattabi' ahwa'ahum وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وامرت لاعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا اعمالنا ولكم اعمالكم لا حجه بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير basi kwa haya waite nawe simama sawa sawa kama ulivyoamrishwa wala usiyafuate matamanio yao. Nasema, naamini aliyoteremsha Mwenyezi Mungu katika vitabu na nimeamrishwa nifanye uadilifu baina yenu. Mwenyezi Mungu ni Mola wetu mlezi na Mola wenu mlezi. Sisi tunajukumu kwa vitendo vyetu na nyinyi mnajukumu kwa vitendo vyenu. Hapana kuhojiana baina yetu na nyinyi. Na Mwenyezi Mungu atatukusanya pamoja na marejeo ni kwake. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضه حجتهم داحضه عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد na wanaohojiana juu ya Mwenyezi Mungu baada ya kukubaliwa hoja za hawa ni batili mbele ya Mola wao mlezi na juu yao ipo ghadhabu na itakuwa kwao adhabu kali Allahu alladhi anzala alkitaba bilhaqqi walmizan wama yudrika la'alla as-sa'ata qarib Mwenyezi Mungu ndiye aliyeteremsha kitabu kwa haki na mizani Na nini kitakachokujulisha ya kwamba pengine saa ya kiyama ipo karibu? Yastajilu biha alladhina la yu'minuna biha amanu mushfikuna minha wa ويعلمون أنها الحق Ala inna الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد Wasioamini huihimiza hiyo saa ifike upesi, lakini wanaoamini wanaiogopa na wanajua kwamba hakika hiyo ni kweli. ama kwa hakika hao wanaobishana katika habari za hiyo saa wamo katika upotofu wa mbali kabisa. Allahu latifun biibadihi yarzuqu man yasha wa huwa alqawiyul aziz. Mwenyezi Mungu ni mpole kwa waja wake, umruzuku ampendaye naye ni mwenye nguvu mtukufu من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب mwenye kutaka mavuno ya akhera tutamzidishia katika mavuno yake na mwenye kutaka mavuno ya duniani tutampa katika hayo lakini katika akhira hana fungu am lahum shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'dhan bihi Allah ولولا kalimatul الفصل لقضي bainahum wa inna adh-dhalimina lahum adhabun au hao wana miungu ya kishirikina waliowatungia dini asiyoitolea idhini Mwenyezi Mungu na lao lisingekuwako neno la kupambanua basi wangelikatiwa hukumu baina yao na hakika wenye kudhulumu watapata adhabu chungu. Tara al-zalimina mushfiqina mima kasabu wa huwa waqi'un bihim والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات ۖ lahum ma yashauna inda rabbihim Dhalika huwa alfadlul kabir. Utawaona hao madhalimu wanavyokuwa na hofu kwa sababu ya walio ya chuma nayo na yatawafika tu. Na walioamini na wakatenda mema watakuwamo katika mabustani ya peponi. Humo watapata wayatakayo kwa Mola wao mlezi. hiyo ndiyo fadhila kubwa dhalika alladhi yubashiru Allahu ibadahu alladhina amanu wa amilu salihat قل la as'alukum alayhi ajran illa almawaddata fil القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسناً inna Allaha ghafurun shakur. Hayo ndiyo aliyowabashiria Mwenyezi Mungu waja wake walioamini na wakatenda mema. Sema, sikuombeni malipo yoyote kwenu ila mapenzi katika kujikurubisha na anayefanya wema tutamzidishia wema. Hakika Mwenyezi Mungu ni msamehevu mwenye shukrani. Am yaquluna iftara ala Allahi kadhiba fa in yasha illahu yakhtim ala qalbik wa yamhu Allahu al-batila wa yuhiqqu al-haqqa bi kalimatihi innahu alimun bidhati sudur. Ati wanasema amemzulia Mwenyezi Mungu uongo Mwenyezi Mungu akipenda atapiga muhuri juu ya moyo wako. Na Mwenyezi Mungu anaufuta upotofu na anaithibitisha haki kwa maneno yake. Hakika yeye anayajua yaliyomo vifuani. Wa huwa alladhi yaqbalu at-taubata an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyiati wa ya'lamu ma taf'alun. Naye ndiye anayepokea toba kwa waja wake na anasamehe makosa na anayajua mnayoyatenda. Wayastajibu alladhina amanu wa amilu ssalihati wa yaziduhum min fadlihi walkafirun lahum adhabun shadid, na anawaitikia wanaoamini na wakatenda mema na anawazidishia fadhila zake na makafiri watakuwa na adhabu chungu. Walau basata Allahu rizqa liibadihi labaghaw fil ardi walakin yunzilu biqadarin ma yasha innahu biibadihi khabirun basir. Na lau kuwa Mwenyezi Mungu angeliwakunjulia riziki waja wake basi bila shaka wangelipanda kiburi katika dunia lakini anaiteremsha kwa kipimo akitakacho hakika yeye anawajua vyema waja wake na anawaona wa huwa alladhi yunazzilu alghaytha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatahu wa huwa alwaliyul hamid naye ndiye anaiteremsha mvua baada ya wao kushakata tamaa na hueneza rehma yake naye ndiye mlinzi mwenye kuhimidiwa wa min ayatihi khalqu samawati wal ardi wama batha fihima min dabba wa huwa ala jam'ihim idha يشاء qadir na katika ishara zake ni kuumba mbingu na ardhi na wanyama aliowaeneza naye ni mwenye uweza wa kuwakusanya apendapo. Wama asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa yafu an kathir, na misiba inayokusibuni ni kwa sababu ya vitendo vya mikono yenu naye anasamehe mengi. Wama antum في fil وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. na nyinyi hamwezi kushinda katika ardhi na wala nyinyi hamna mlinzi wala msaidizi badala ya Mwenyezi Mungu. Wa min ayatihi aljawari fil bahri kal'alam, na katika ishara zake ni vyombo vinavyokwenda na kurejea baharini kama vilima. In yasha yuskini riha fayadhlalna rawakida ala dhahrihi Inna fi dhalika laayatin likulli sabarin shakur. Akitaka huutuliza upepo navyo hivyo vyombo husimama tutwe juu ya bahari. Hakika katika hayo zipo ishara kwa kila mwenye kusubiri akashukuru. Au yubiqahun يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير au huviangamiza hivyo vyombo kwa sababu ya walioyatenda hao watu naye usamehe mengi ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص na ili wajue wanaojadiliana katika ishara zetu kwamba hawana pahala pa kukimbilia. Fama utitum min shay'in famata'ul alhayati dunya وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون basi vyote mlivyopewa ni starehe ya maisha ya dunia tu lakini kilichoko kwa Mwenyezi Mungu ni bora na cha kudumu kwa ajili ya walioamini na wakawa wanamtegemea Mola wao mlezi. Walladhina yajtanibuna kabaira al-ithmi wal fawahisha wa idha ma ghadibu hum yaghfirun, na wanaoepuka madhambi makubwa na mambo machafu na wanapokasirika wao usamehe. Walladhina istajabu li rabbihim wa aqamu ssalata wa amruhum shura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun, na wanaomwitikia Mola wao mlezi na wakashika sala na mambo yao yakawa ni kwa kushauriana baina yao na kutokana na tulichowaruzuku wakawa wanatoa. Walladhina idha asabahumul baghyuhum yantasirun, na ambao wanapofanyiwa jeuri hujitetea. Wajazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين na malipo ya uovu ni uovu mfano wa huo lakini mwenye kusamehe na akasuluhisha basi huyo malipo yake yapo kwa Mwenyezi Mungu hakika yeye awapendi wenye kudhulumu. Wala man intasara ba'da dhulmihi fa ulaika ma alayhim min sabil, na wanaojitetea baada ya kudhulumiwa au hapana njia ya kuwalaumu. Innama as-sabilu 'ala alladhina yadhlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighayri al-haqq. Ulaika lahum 'adhabun alim. Bali lawama ipo kwa wale wanaowadhulumu watu na wanafanya jeuri katika nchi bila ya haki au watapata adhabu iliyochungu. Wala man sabara wa ghafara inna dhalika la min azmi al-umur. Na anayesubiri na akasamehe hakika hayo ni katika mambo ya kuazimiwa. Wa man yudlil Allah fama lahu min waliyyin min ba'dihi وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل na ambaye Mwenyezi Mungu amemwacha kupotea hana mlinzi baada yake na utawaona wenye kudhulumu watakapoiona adhabu wanasema je ipo njia ya kurudi watarahum yu'radun 'alayha khashi'in min adh dhull yanzurun min tarfin khafiy وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ala inna adh-dhalimina fi adhabin muqim na utawaona wanapelekwa kwenye moto nao wamenyenyekea kwa unyonge wanatazama kwa mtazamo wa kificho na walioamini watasema hakika wapatao hasara ni hao waliohasiri nafsi zao na ahali zao siku ya kiyama ama hakika wenye kudhulumu watakuwa katika adhabu ya daima wama kana lahum min awliya yansurunahum min dunillah waman yudlilillahu fama lahu min sabil wala hawatakuwa na walinzi wa kuwanusuru mbele ya Mwenyezi Mungu na ambaye Mwenyezi Mungu amemwacha kupotea ana njia yoyote. Istajibu li rabbikum min qabli an yati yawmun la maradda lahu min Allah. Ma lakum min malja'i yawma idhin wa ma lakum min nakir Munir Muitikieni Mola wenu mlezi kabla haijafika siku isiyoepukika itokayo kwa Mwenyezi Mungu siku hiyo hamtakuwa pa kukimbilia wala hamtakuwa na cha kukingia. Fa in a'radu fama arsalnaka alayhim hafidha in alayka illa albalagh wa inna idha أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور Na wakipuuza basi sisi hatutakupeleka ili uwe mwangalizi wao. Si juu yako ila kufikisha ujumbe tu. Na hakika sisi tukimwonjesha mtu rehma kutoka kwetu huifurahia na akisibiwa na ovu kwa sababu ya iliyoyatanguliza mikono yao basi hakika mtu huyu anakufuru. Lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yashaa يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور Ufalme wa mbingu na ardhi ni wa Mwenyezi Mungu, anaumba apendavyo. Anamtunukia amtakaye watoto wa kike na anamtunukia amtakaye watoto wa kiume. أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير Au huwachanganya wanaume na wanawake na akamfanya amtakaye tasa. hakika ye ni mjuzi mwenye uweza wama kana li basharin an yukallimahu Allahu illa wahyan au min wara'i hijabin au yursila rasula أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء innahu aliyun hakim. Na haikuwa kwa mwanadamu kwamba Mwenyezi Mungu amsemeze ila kwa wahi au kwa nyuma ya pazia au kumtuma mjumbe naye humfunulia ayatakayo kwa idhini yake hakika yeye ni mtukufu mwenye hikma. Wakadhalika auhaina ilaika ruham min amrina ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وانك لتهدي الى صراط مستقيم Na namna hivi tumekufunulia Qur'an kwa amri yetu. Ulikuwa hujui kitabu ni nini wala imani. Lakini tumekifanya kuwa ni nuru ambayo kwayo tunamuongoa tumtakaye katika waja wetu. Na hakika wewe unaongoa kwenye njia iliyonyooka. Siratillahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh ala ila Allah tasirul umur, njia ya Mwenyezi Mungu ambaye ni vyake yeye tu viliomo mbinguni na katika ardhi. Jueni kuwa mambo yote yanarudi kwa Mwenyezi Mungu.